¡Oh cielos jalochos! Se odisía Mario Moreno. Hay que ganarse el pan con el sudor de tu frente y no con la del vecino de enfrente. Pero eso no es posible, hermano. Porque senón que sería esa pobre xente que entre todos debemos subvencionar para que poidan ter os seus caprichos e vivir alegremente a conta dos demais? Sega vivir do seu suor sempre de mes este recargable mira o espelho esperando un refresco ve a su xeta chea de noche oh, toda, vida, metido en la nómina oh, para seguir viviendo na ruina, oh, vida nómina toda su vida.